Hoje é mandelão no favelão. Avisa as danadinha que o bondão vai tá fortão. De canque de balinha. Hoje eu acordei, cheio de ódio na pica. Querendo vucu vucu, querendo putaria. Querendo vucu vucu, querendo putaria. Querendo vucu vucu, querendo as perversinha Que nós quer vucu vucu Que nós quer putaria Que nós quer vucu vucu Que nós quer putaria Que nós quer vucu vucu Que nós quer putaria Hoje é no favelão Avisa as danadinha que o bonde vai tá fortão De canque de balinha Fala aí, M&M, Quando o RD solta a putaria Ela quer vucu vucu Oi, quer sentar na pica senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, na pente. ódio na pica. Querendo vucu vucu, querendo putaria. Querendo vucu vucu, querendo putaria. Querendo vucu vucu, querendo pro E de DJ Lourin vai mandar pras perversinha. Que nós quer vucu vucu, que nós quer putaria. Que nós quer vucu vucu, que nós quer putaria. Que nós quer vucu vucu, que nós quer putaria. de aqui de balinha. Fala aí, MM. Quando RD solta a putaria, ela quer vucu vucu, oi quer sentar na pica, ela quer vucu senta na, senta na pique prende. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique prende. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique prende. Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na, senta na pique prende.